я дав чергу й по ньому. Тоді ми ще не знали, що наступного ранку німці викличуть підмогу з дивізії, поставленої поруч на переформування. Виходячи з лісу, ми чекали на що завгодно, тільки не на зустріч з добре озброєними польовими частинами Вермахту і ротою СС, яка підсилила їх, спрямована до Гринівки на каральну акцію. Цілком можливо, що таку увагу німецьких регулярних частин та карального підрозділу було спровоковано і моїми пострілами. Але вважаю, що за моєї ситуації я не мав іншого вибору і стріляв правильно. В бою, який зав'язався, мене було поранено зразу ж при виході з лісу але поля я не залишив. Стріляючи по ворогах до останнього патрона, був поранений друге в голову і знепритомнів. Коли отягнувся, село палало, і навколо мене нікого не було. Гадаю, тому що товариші пішли вперед, а я через каліцтво і рани не міг їх наздогнати. Я чув поодинокі постріли, бачив фігури ворогів фашисти, очевидно, добивали поранених партизанів та жителів села. Я відповз до вирви, впав у неї і знову знепритомнів. Згодом я заховався в льоху, що залишився на спаленій лісниковій садибі. За два дні я визирнув з льоху, фашистів не було. Мені вдалося повернутися до лісу, де я переховувався на одній з резервних баз загону імені Щорса і вийшов з неї назустріч передовим частинам Червоної армії. Лікування, довідка додається, проходив у польовому пересувному госпіталі. Зобов'язуюся докласти всіх зусиль для того, щоб знайти і передати республіканським органам архів партизанського загону імені Щорса разом з іншими документами, коли їх вдасться виявити вбачаю в цьому обов'язок перед полеглими товаришами і перед власною комуністичною совістю А. І. Поліщук. З книги, яку читаю. Самим страшним під час відступу був плач жінок. Бачу довгі довгі дороги і численні села і околиці і скрізь жіночий невимовний плач. Дівчата плакали. Дівчата поїли нас холодною водою і мовчали, і вдивлялися в наші очі широко розкритими очима, мовчки вопрошали свою сумну долю. Що жде мене? Що жде красу мою, мою молодість? В очах дівочих був невимовний сум і невловиме, невимовне передбачення, передчуття недолі. Недоля простягла свою тінь на землю нашу, на нарід наш. Дівчата, краса землі нашої. З невимовним сумом дивилися вони нам услід, білі обличчя їхні, і білі губи сухі, як у ангелів архістратигів завмирали серця дівочі у німій тузі, і світ плив у їх очах від перечуття наруги, гвалтувань, сорому. Олександр Довженко, Твори, Том 5, сторінка 12. Закони воєнного часу. Людмила Годик ще раз подивилася на портрет Василя Іллюка, кволо всміхнулася і повернула його мені. Продовжувала. Він приходив до мене, коли німці вже лягали спати. І в хаті було так тихо, що я здалеку чула Василеві кроки під вікнами. Партизанський загін імені Щорса базувався в нашому лісі але дехто з партизанів жив по навколишніх селах. Василь виходив у розвідки разом з кількома товаришами.